для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. шесть гадзін сем стрэлкі ходзікаў прыёмнай папаўзлі далей зайшло сонца пачало змяркацца спахмурнее ў балотны скручваў з кожным разам усё таўсцейшыя цыгаркі з такога пякучага самасаду што пятру які не курыў дым раздзіраў лёгкія прыпальваў новую цыгарку ад свайго ж недакурка Больш злосна жартаваў грамыка, адзін бабкоў весялеў, Яны як бы павольна мяняліся ролямі. Цяпер ужо Іван Дзямідавіч бяскрыўдна кпіў з панаса, прыгадваючы тую смакату, што асталася на стале ў яго хаце. Эх, бабы нашы ласуюцца недзе чортавы балаболкі. Ты думаеш, адны? Э, з маладымі хлопцамі трэба ж тваёй соні разгавецца напасцілася з такім старым мяшком. Тфу, тваю мать, ты пажартаваць па-чалавечы не можаш. Узлаваўся бабкоў, не любіў, калі напаміналі пра розніцу ў гадах яго і жонкі. Значыцца, пацэліў у слабое месца, калі злуеш, паспрабаваў падхапіць жарт балотны. Але далей не пайшло, не той настрой. Пятра просто абражала такая няўвага сакратара райкома да іх. І ён галодны, зморны, расстроены ўсімі нягодамі дня, перажываў надзвычай балюча. Іх жа магло прыехаць ажно восем чалавек, палавіна партыйнай арганізацыі. Што ж гэта за метад выхавання людзей? Прапанаваў паехаць назад, дадому. Але падтрымаў яго адзін грамыка – бабковы балотны на здзіўленне яму запярэчылі. Пачакаем. Анісім любіць праводзіць бюро сярод ночы. Бабкоў яўна выпрабоўваў лёс. Пранясе ці не пранясе на вальніцу над яго сівай галавой. Наліха яму, каб кінулі пасля яшчэ адзін камень, уцёк ад бюро. Шапятовіч зноў пачаў званіць на кватэру Анісімаву старшынірай выканкома Ляшчуку Лялькевічу трэці раз. І на гэты раз Лялькевіч адказаў, толькі што вярнуўся з паездкі па раёне. Заікаючыся ад хвалявання, так узвінціў сябе абурэннем, Шапятовіч пачаў тлумачыць сакратару, чаму яны тры гадзіны сядзяць у райкоме. «Чакай Пятро Андрэевіч, зараз сам прыду. З'явіўся мінут праз пяць. Пятро ўбачыў яго худога у запыленых розных чаравіках, на здаровай назе навейшы, на пратэзе стары, і чамусьці прыгадаў, як галодна ён каўтнуў сліну, калі Саша смажыла яечню, таму, відаць, і пачаў з горкага прызнання – Але я быў галодны і не хаваюся. Ішоў да панаса паабедаць, дык што? Распяць мяне трэба на крыжы за гэта, як Ісуса. А мне напляваць, што цешча яго верыць у Бога, абы не шкадуючы дала сала і яйкі. Музыка Лялькевіч не адразу зразумеў, што да чаго. Ведаючы Анісімова, ён здагадваўся, завошта той выклікаў іх сюды. Але Шапятовіч явна пачаў не з таго. Грамыка, баючыся, мабыць, што малады і наіўны сакратар іх у запале раскрыя, як яны хаваліся ад Анісімова, перапыніў Пятра. «Уладзімир Іванович, скажу праўду, Я дык свядома даў адпачынак людзям і коням, бо ведаў, што больш патраціш энергіі, чым будзе тае праца ў такі дзень, хіба так трэба змагацца з рэлігій. Захапіў вас, Анісімаў за сталом. Грамыка засмяяўся, пазмоўніцку міргануўшы Пятру. Не, не захапіў, але вам прызнаемся, што збіраліся пакарыстацца набожнасцю маёй цешчы. Лялькевіч таксама засмяяўся. Чэрці! І было гэта чэрці такое добрае, такое чалавечнае, што адразу ўсім стала хорошы і весела. Ну, вось што... Ганіце назад да цешчы, я за Нісімам Пятровічам дамоўлюся, але пастарайцеся, каб заўтра людзі былі ў полі. Хацеў я запрасіць вас на чай, але перадумаў. Прыедзе Анісімаў загляне, прыгадае вам вялікдзень, сапсуе настрой. Ды да і ў цешчы, пэўна, ёсць штось больш істотнае за чай, га? У адказ яны ўсе чацвёра зарагаталі. Потым Пятро з раўнівай зайздрасцю падумаў, што выходзіць, можна з людзьмі гутарыць вось так, як Лялькевіч, і яны, людзі, не зробяцца ад гэтага горшыя. вялікую вёску панізоўе пайшлі самі Шапятовіч і бабкоў. Вёска цяжкая, бедная, але ёсць у ёй такія элементы, як называў іх Іван Дзямідавіч, на якія можна націснуць і падцягнуць падпіску, даць працэнты, галоўнае ўзяць наяўнымі, на што райкомы, райвыканком звярталі асаблівую ўвагу. Заданне далі на сельсавет такое, што ўсе 20 чалавек, сабраныя на інструктаж, уздыхнулі, як адны лёгкія, пачуўшы пра суму. Але толькі ў полі бабкоў даў волю абурэнню і смачна прыскланяў раённае начальства за такую бяздумную кантрольную лічбу. Адзін з элементаў поп. Да яго першага і пайшлі. Зайшлі з тылу ад рэчкі праз гарод. Іван Дзямідавіч ведаў усе сцяжыны і захапілі святого айца з нянацку тую хвіліну, калі ён высвятляў свае, відаць, даволі складаныя адносіны з пападдзёй. З хаты моцна струхлелай, недагледжанай адразу відаць, што ў жыльцоў не свая яна чужая, вылятала прыглушаная, але даволі гучная, каб пачуць у двары лаянка. «Ды такая!» са сваёй сястрой і мужчынскі бас так далёка паслаў абедзвюх жанчын, што шапятовіч войкнуў ад нечаканасці. А пацалуй ты нам. Бабкоў схапіўся за жывот, скурчыўся ад смеху. Во <laughs> даюць святыя людзі. Ну цяпер я з іх выцягну пару кругленькіх. Мабыць, іх угледзелі, бо лаянка сціхла. Нешта грукнула, ляпнулі дзверы, пачуліся крокі ў сенцах. Не паспелі яны ўзысці на ганак, дзверы шырока адчыніліся і поўна, але прывабная ствару кабета, апранутая проста, аднак па тым часе даволі нябеднай з густам сустрэла іх ветлівай усмешкай. Іван Дзямідавіч, калі ласка, заходзьце. І праводзячы ў хату нечаканых гасцей, прасіла прабачыць Толькі не, не прыбрана ў нас. Айцец Міканор з горада прыехаў пад раніцу, дык адпачываў усё яшчэ. Сапраўды. Поп сядзеў на незасланым ложку і чырванеючы ад натугі нацягваў цесны бот. Натягнув, падняўся, расчасаў пяцярнёй чорную скудлачаную грыву і стаў падобны на старога рускага купца ў ботах, шырокіх нагавіцах, доўгай, непадпяразанай белай кашулі. Але больш чым па адзенні падобны быў з твару. Апухлы, пакамечаны, вочкі заплылі перапойнай цвіллю. Адразу відно, што служка Бога ніяк не праспіцца, не прытомнее ад пасля велікоднага пахмелля. Бабкоў весела паціраючы кантужаную руку падміргнуў Пятру бачыш, які праведнік. У сваю чаргу поп з пападдзёй таксама пачалі перагаворвацца паміж сабой мірганнем. Старшыня перахапіў гэтыя сігналы, у міг расшыфраваў іх. Нічога не будзе, айцец міканормы людзі грэшныя і са святымі за стол садзіцца нам нельга. Іван Джамідавіч, ми також люди грешні, да простіть нас Бог. І попраз машиста перехрестився на кут, завешаний образами, перед якими горели дві лампадки. А може, возьмем помаленькой, а? Веселей справа пойде. Петру чамусьці нястерпно захотілася зарагатаць, але разумеючы, што гэта непрыстойна, ён натужліва стрымліваўся. А тут яшчэ гэты чорт бабкоў. Колькі Пятро працуе з ім разам, а не ведаў, што стары такі гумарыст. У нас і так весела ідзе, дзякуючы вашым малітвам. А малітвы вашы між іншым, о, далёка чуваць. Поп бліснуў на жонку позіркам маланкай, каб позірк мог спапяліць, то ад пападдзі, напэўна, стаўся б адзін успамін. памін. Яна запунсавелася, адступіла за шырмачку, якая агароджвала тое месца хаты, што адводзілася пад кухню. Каб не пырснуць смехам, Пятро адвярнуўся і пачаў разглядаць абразы і ручнікі на іх з прыгожай вышыўкай. Музыка Бабков тым часам вёў наступленне на папа. Агітаваць вас не трэба, айцец Міканор, чалавек вы свядомы, газеты чытайце, радыё слухайце. Іван Дзямідавіч кіўнуў на нямецкі прыёмнік, што стаяў на стале пад абразамі. Няма батарэй, а не мела маё радыё, папрасіце атрошчынку, каб прывёз. Гэта мы зробім. Бабкоў дастаў з кірзавай сумкі падпісны ліст, разгарнуў яго на стале, пасля выцягнуў бутэлечку з чарнілам ручку. І так, айцец Міканор, на багаўгодную справу, на аднаўленне ўсяго, што разбурылі праклятыя фашысты, пазычым дзяржаве. Старшыня сельсавета памакнуў пяро і нацэліўся пісаць – Э, поп пачухаў патыліцу па шкропу барадзе. З-за шырмы зіркалі прыгожыя вочы па паддзі, зноў пасылалі нейкія сігналы, але расшыфраваць іх Пятро не мог, а бабко ўтаропіўся ў чыстую паперу і цярпліва чакаў, магчыма, з своеасаблівай прымхлівасцю, як пачнецца з лёгкай рукі ці не. Канечне, на такое дзело яно трэба, не шкадуючы канечно. А таму я так думаю. Пятру убачыў, што пападдзя паказала з-за шырмы левую руку з усімі пяццю растапыранымі пальцамі і два пальцы на правай. Нашай праслаўленай у подзвігах ратных дзяржаве і правительству, Богам ухваленаму, Гэта ён сказаў урачыста, працягла, трохі нараспеў і, мабыць, зразумеўшы сігнал па паддзі, закончыў скарагаворачкай «Рублікаў 700 Іван Дзямідавіч!» «Гэ, святы ойча!» Узлаваны, што пачынаецца нялёгка, бабкаў кінуў на стол вучнёўскую ручку, пасадзіў на белай скатерці кляксу. Гэта ён дарэмна падумаў Пятро. Так мы з вами по-добраму не дагаворымся. У акупацыю вы былі большы патрыёт. Калі партызаны збіралі на танкавую калону, колькі адвалілі? 11 тысяч, Іван Дзямідавіч, не без гонару паведаміў айцец Міканор. Во! Гэта было па-нашаму. Не той збор цяпер Іван Дзямідавіч. Не прыбядняйцеся, дурняў яшчэ хапае. Нехарашо так аб веруючых, з дакорам паківаў галавой поп. Пятро падумаў, што і сапраўды бабкоў перасольвае, што грубасцямі сваімі ён не дасягне мэты, наадварот, можна нашкодзіць і паспрабаваў змякчыць. Пачуцці веруючых мы паважаем. Але веруючыя не павінны стаяць у баку ад таго, чым жывуць усе савецкія людзі. Поў, як бачушы, што сакратар па маладосці сваёй менш настойлівы і больш далікатны, паддатлівы міг пераключыў усю ўвагу на яго. Мы Царкоўнаслужыцелі, паства наша, не аддзяляем сябе ад народа ўсяго, амаль афіцыйна абвясціў ён і адразу ж пра другое. Чуў я малады чалавек, што вы сур'ёзна гісторыю народаў і правіцеляў вывучаеце. Пахвальна. Спадзяюся, што з гісторыі культуры вы узналі, якую ролю іграла рэлігія ў прагрэсе чалавецтва. «Ого!» Адукаваны поп з гумарам падумаў Пятро і адказаў. «Не заўсёды. Інквізіцыя, калі паліла на кастрах». «О, праваслаўная царква ніколі не мела такога ізуверскага органа». Мабыць, і пападдзя адчула нейкую слабінку, бо выйшла з-за шырмы з прыветлівай усмешкай, зайшла з другога боку. Нам прыемна пазнаёміцца з вамі бліжэй. Жонку вашу, Александру Фёдаровну, мы добра ведаем. Ах, якая жанчына золата! Такую жонку на руках трэба насіць! Пятру чамусьці прыгадалася сутычка з Сашай у грамыкі. Тады ён вырашыў па дарозе ў раён, што сам вінаваты. І вярнуўшыся з райкома ў добрым настроі пасля размовы з Лялькевічам, першы пайшоў на прымірэнне, цяпер упершыню было непрыемна чуць пахвалу жонцы. Усе яе хваляць, нават папы, і ўспомніў свой папрок, які кінуў ёй тады у апалітычнасці. Не хацелася, каб Саша для ўсіх была аднолькава добрая. А тут яшчэ бабкоў, чорт стары, звычайна, сам мяккацел і сёння рашучы і ўедлівы. Дык што? Пятро Андрэевіч, будзем весці дыспут пра рэлігію ці рабіць падпіску? У панізоўі 180 двароў. Пятро зразумеў – кідае папрок, маўляў, добранькія вы са сваёй жонкай, вас нават папы хваляць, а мяне ўсе лаюць. Ты вучоныя размовы заводзіш, а мне трэба хоць пару тысяч вырваць. І Пятро шчаціўся, пачаў дзейнічаць з бабкоўскай рашучасцю. Ну, вось што, грамадзяне прываловы, сапраўды, няма нам чаго антимоніі разводзіць. Мы працуем по плану. У нас план. Ніяк у вас, колькі Бог на душу пакладзе. І па нашым плане, карацей кажучы, пяць тысяч. Ой, што вы, што вы, спалохана замахаў рукамі айцец Міканор. Божачка, ды ў нас такіх грошай ніколі не было заенчыла пападдзя. Здзівіўся нават бабкоў. Бабкоў ішлі сюды, дамаўляліся з папаня менш за дзве таму пачаць з трох, але пра пяць не было і размовы. што нам невядомы вашы даходы. Дрэнны мы былі б кіраўнікі, каб не ведалі. А мы нічога не хаваем, усё падлічвае царкоўны савет і любы прыхаджанін. Айцец Міканор, не расказвайце нам казкі, весела гукнуў бабкоў. Чатыры. Палавіна наяўнымі і зрабіў выгляд, што заносіць лічбу у падпісны ліст. Поп кінуўся да стала, каб спыніць старшыню, бо што запісана пяром, Пападдзя не паспела даць сігналы, ён добры з пахмелля захоплены з нянацку трохі спалоханы, што пачулі ад яго служкі Бога такія непрыгожыя словы, выгукнуў сам тры. А бабкову, Толькі гэта і трэба. Ён тут жа моцна націскаючы пяру, каб лічбы выйшлі тоўстыя тлустыя, каб кожнаму кідаліся ў вочы, воз якой сумы пачаўся ліст, запісаў тры папоўскія тысячы, але сказаў цяжка ўздыхнуўшы: Эх, што з вамі зробіш? Але наяўнымі айцец міканор. Не магу цяпер усё. Поверьте, половину хиба. Проніклівая хітрушчая пападдзя зразумела, што яны задаволены бабковы Шапятовіч, бо паглядзела на свайго благавернага з нянавісцю, гневна пачырванеўшы, знікла за шырмы, ляпнула дзвярамі. Куды б падзеліся яе ветлівая гасціннасць, прывабныя усмешкі. чорт з ёю з пападдзёй. Выйшлі яны на вуліцу перамосцамі. Ішлі і прыгадвалі, як апрацоўвалі папа, смяяліся. Ды раптам Іван Дзямідавіч нібы язык адкусіў, на паўслове сціх папярхнуўся смехам, яго маршчыністы смешна добры, калі вясёлы твар зрабіўся як з граніту шэры, халодны, нервова заплюскала вейка – Адземка сво сюды паказаў ён на вялікую на тры акны пад гонтавым дахам хату. Яна хоць і была навейшая і лепшая з тых, што ўцалелі ад пажару, але стаяла нейкая здзічэлая, пустая, як бы нялюдская. Суседнія хаты з абодвух бакоў адсунуліся ад яе, і на шырокіх пляцах паміж імі і ёй ніхто не будаваўся. І яшчэ адно. Стаяла хата голая, ні двара, ні хлява, ні адрыны навокал, нічога, што аздабляе сядзібу, надае утульную жытлавасць. Пятро ведаў, хата належыць сям'і паліцая Антонінкі. З панізоўя было некалькі паліцаяў, з другіх вёсак ніводнага. воднага. Можа, праз гэта бабкоў не любіў панізоўе. Пятро неаднойчы чуў ад яго паліцэйскае кубло з ладзюгі. паліцаяў забілі партызаны, трох судзілі. А гэты Антоненка ўцёк. Але, відаць, не за тое, што ён недзе жывы, непакараны, людзі мелі да яго такую нянавісць. Да сем'яў другіх адносіліся па-рознаму, але ніводнай не была ў такой ізаляцыі, як Антоненкава. Ніводнай так не цураліся, як ад заразных, якіх адхінуліся, адгароджваліся. Дзеці і тыя не гулялі з дзецьмі паліцая, у школе за адну парту з сынам яго адмаўляліся сесці. Маша аднойчы расказвала. Сёння у Антоненкавых была. Суседзі сказалі хлопец з горлам ляжыць. Баялася, каб не дыфтырыя часам. Не, ангіна. Дала стрыптацыт. Разумею, што дзіця не вінаватае, не адказвае за бацьку. А ўсё адно. Пабыла ў хаце. І ўвесь дзень хаджу з такім адчуваннем быцам. Датыкнулася да нечага брыдкага. Чаму ў яго столькі было лютасці да людзей, а? Ніхто ж яго не крыўдзіў, не раскулачваў нічога. Яшчэ больш, чым знадворку, урадзіла хата ў сярэдзіне. Музыка Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.